الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد قد تمده ni nimependa ku, kujibu au kuweka wazi baadhi ya aqwal za wale ambao wanaozungumza kwa ubaya masalafi wa Burundi. Kuna kauli nyingi ambazo wamezitaja katika maneno yao ikiwemo kashfa na mengine lakini sitopenda kuingia sana huko lakini tazungumzia yale ambayo yana umuhimu zaidi kujibiwa na kama nasaha kwa umma katika mazungumzo ambayo tumekutana nayo katika jambo hilo au katika hili jambo ambalo nataka kulizungumzia ni clip za baadhi ya ya watu ambao ukisikiliza maneno yao haifichikamani kamani kuwa wanachuki dhidi ya masalafi wa Burundi bali na wasehemu zingine zote kwa hiyo baadhi ya maneno ambayo wamekwenda wanazungumza ili tuweze kuyajibu kadiri na uwezo na tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusaidie katika hilo moja katika mazungumzo yao inaonekana ni swali ambalo limeulizwa kuna mtu katokea akauliza kuhusu jambo la waislamu kutengana Burundi katika majibu ambayo kajibiwa muulizaji eti ni katika imani kuona namna waislamu wanatengana bimaana akakusudia kuwa huyu aliuliza swali hili kana kwamba aliuliza anasikitika kuona namna gani waislamu wanatengana katika nchi ya Burundi akawa amejibiwa kuwa ni katika imani kuona mtu anaumia namna waislamu wanavyotengana jambo hili likawa limenasibishwa kwa masalafi kuwa ndio ambao wanawatenga waislamu lakini uhakika wa mambo si kweli uhakika wa mambo si kweli wala hakuna salafi ambaye anatamani kuona migawanyiko ya waislamu hamna na jambo hili ni maarufu ni jambo ambalo linajulikana kwa kila ambaye yuko na na akili kwa kila ambaye ameweka ushabiki nyuma jambo hili linajulikana kuwa masalafi hawapendi hawafurahi kuona waislamu wako tofauti hawa wametengana hawafurahi jambo hili na dalili ya hilo ni kwa sababu hakuna watu ambao wanawalingania watu katika umoja kinyume na masalafi na tunaposema umoja si umoja wa tahsabuhum jamia wa qulubuhum shatta ukiwaona unaona kama wako pamoja lakini nyoyo zao ziko tofauti si umoja huo ni umoja ambao tumefunzwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuweze kushikamana nao ndio mmoja ambao ahlu sunna as-salafiyun wanaimiza watu kuwa nao kwa hawa walipozungumza kuwa waislamu kutengana kana kwamba au maana yake wanasema hivi wanasikitishwa kuona gisi hawa masalafi wanawatenga maibadhi wanawatenga masufi wanawatenga sijui mashia na wengine katika makundi potevu labda wangesema hivyo na ni kweli si tunawatenga hao hilo ni kweli si tunawatenga hao lakini waislamu ambao katika sunna hatujawatenga na umoja ambao sisi tunatakikana tuwe nao au umoja ambao tunatakikana sisi tuweze kuwa nao ni huu umoja ambao nataka kuzungumzia hapa ili aliyeuliza swali atambue ni umoja gani ambao unatakikana sisi waislamu kuwa nao na kwa nini hawa masalafi wanawatenga hayo makundi mengine ni kwa nini ni kwa sababu ya hili mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ambayo kaipokea Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu Abu Huraira anasema au amesema amesema mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam iftaraqat alyahud ala ihda au ithnataini wa sab'ina firqa Mayahudi waligawanyika makundi sabini na moja au sabini na mbili وتفرقت النصارى على إحدى واثنتين أو على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة na vile vile manaswara wakagawanyika makundi sabini na moja au sabini na mbili kisha mtume akasema وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقا na umma wangu huu utagawanyika makundi sabini na tatu hadithi kaipokea Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Majah na Ahmad kwa uslubu uliokuja hivyo katika upokezi mwingine hadithi kaje akasema iftaraqat alyahudu ala 71 firqa mayahudi wamegawanyika makundi sabini na moja waftaraqat an-nasara ala thintaini wa sab'ina firqa na manaswara wakagawanyika makundi sabini na mbili وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة na huu umma wangu huu utagawanyika makundi sabini na tatu Kwa Mtume alayhi salatu wasalam katika riwaya qil akaulizwa Mtume wa Allah waman hiya ya rasul Allah aliulizwa swali hili baada ya kutaja kuwa Uislamu tajigawa au mila hii tajigawa makundi sabini na tatu. Mtume akasema kulluha fi nar illa wahida, makundi yote yatakuwa motoni isipokuwa kundi limoja aliposema maneno haya mtume akaulizwa wa man hiya ya rasul allah ni kundi gani ambalo litasalimika na moto ewe mtume wa Allah qala mtume akasema ma kana ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi ni wale ambao watakuwa na mfano wa yale ambayo niko nayo mimi leo na masahaba zangu katika upokezi mwingine akasema aljamaa katika mapokezi mwingine akasema ma ana alaihi alyawm wa ashabi kwa kundi ambalo litasalimika na moto katika makundi haya ya Uislamu makundi sabini na tatu ni kundi ambalo litashikamana na yale ambayo alikuwa nayo mtume na maswahaba kwa hiyo Uislamu ni lazima utagawanyika makundi ndio ile swali ambalo kauliza ndugu yetu huko akajibiwa kuwa anasikitika kuona kisi waislamu tunatengana ndio hivyo ni kwa sababu tunatengana waislamu kwa sababu tuko makundi tofauti tuko makundi tofauti ko ikiwa kama tunataka umoja sisi ni kushikamana na yale ambayo alikuwa nayo mtume na masahaba zake huu ndio umoja ambao masalafi wanautaka wao lile kundi liko kule maibadhi wako huku mashia wako huku sijui masufi wako kule na nazungumzia hizi tatu mara nyingi kwa sababu ndio ambazo ziko sana Burundi masufi maibadhi mashia haya ndio makundi ambayo yako zaidi Burundi ama makadiani wale hawana nguvu sana hawana nguvu sana kwa hiyo sisi masalafi umoja ambao tunautaka sisi ni huu ambao umezungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam wa kushikamana na yale ambayo aliyokarimu mtume na masahaba zake سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما المراد أه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث kulluha fi an-nar illa wahida Sheikh Ibn Baz rahimahullah ameulizwa ni yapi makusudio ya kauli ya mtume aliposema umma kiasi cha kwamba mtume amesema katika hadithi kuwa umma wake utagawanyika makundi sabina tatu yote ni motoni isipokuwa limoja maksudio ya umma katika hadithi ni yapi wama hiya alwahida na ni lipi kundi limoja ambalo limesalimika na moto وهل اثنتين وهل اثنتان والسبعون فرقة كلهم خالدون في النار بلا kaulizwa na je haya makundi sabini na mbili yote yataishi motoni milele afiduna maajurin tufidishe katika hilo na Allah akupe ujira hili ni swali ambalo kaulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ni ipi makusudio ya umma katika hii hadithi bali ni lipi kundi hilo limoja ambalo limesalimika na moto na je kundi makundi sabini na mbili ya kubaki yataishi motoni milele فأجاب رحمه الله شيخ ابن باز رحمه الله كجيب نقسمه النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم صلى الله عليه وسلم مسيما افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ما يهودي makundi sabini سبين moja يعني كلها هالك إلا واحدة yani makundi yote hayo yameangamia isipokuwa limoja katika makundi ya mayahudi وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة na vile vile manaswara wakagawanyika makundi sabini na mbili yani kullaha halika illa wahida yani makundi yote yao yameangamia isipokuwa limoja peke yake wasataftariqu hadhihi al-umma kisha mtume akasema na utagawanyika hu umma ala 73 utagawanyika makundi sabini na tatu kulluha fi nnar illa wahida makundi yote yao yatakuwa motoni isipokuwa limoja peke yake kisha Sheikh Ibn Baz akasema falwahidatu hum ahlu sunnati wal jamaa na hilo kundi limoja ambalo limesalimika ni ahlu sunnah wal jamaa hum sahaba wa atba'uhum bi ihsan ni maswahaba na wale ambao wamewafuata maswahaba kwa wema mashia bila shaka kuwafuata maswahaba kwa wema bali wamewakufurisha maibadhi hawakuwafuata maswahaba kwa wema waliwakufurisha baadhi ya maswahaba Kwa hili kundi limoja ambalo limesalimika ni ahlu sunna wal jamaa ambao ni maswahaba na wale ambao waliwafuata maswahaba kwa wema ahlu tauhid wal iman watu wa tauhid na iman والثنتان والسبعون متوعدون بالنار فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع فمن مات منهم على الكفر فله النار مخلدا فيها ومن مات على بدعة دون كفر أو على معصية دون كفر فهذا تحت مشيئة الله وهو متعود بالنار شيخنا سيما رحمه الله أما كنت سابيني mbili يا كباكي yenyewe yameahidiwa moto miongoni mwao kuna ambao ni makafiri katika makundi na mbili miongoni mwao kuna ambao ni, ni, ni, ni aswi tu wala si kafiri na miongoni mwao kuna watu wa bida sawa kwa hiyo yule ambaye atakayekufa miongoni mwa makundi hayo akawa katika ukafiri bidha yao ikawafikisha katika ukafiri basi huyo ataishi motoni milele na yule ambaye bid'a yake itakuwa sio ya ukafiri au itakuwa ni maasi ambayo sio ya ukafiri huyu siku ya kiyama atakuwa tahta almashia atakuwa chini ya matakwa ya Allah lakini vile vile wameidiwa moto kwa hiyo haya makundi sabini na, na, na, na, na, na mbili ambayo ni ya motoni yako tofauti kuna ambayo bidhaa zao ni mukafira yataishi motoni milele na kuna ambayo bidhaa zao ni mufassika wenyewe watakuwa tahta almashia Allah akipenda atawadhibu sana bidhaa zao waingize peponi au akipenda atawaingiza peponi bila adhabu kwa uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hapa tunaona hili kundi limoja ambalo limesalimika na moto ni kundi ambalo ni ahlus sunnati wal jamaa eh ambao ni maswahaba na wale ambao waliwafuata maswahaba kwa wema Tayim. Kule kwetu Burundi kuna baadhi ya makundi ambayo hayamo katika hili ni moja ambalo limesalimika na ni mengi lakini tataja baadhi al ibadiyya maibadhi ni katika makhawariji maarufu kama hao ni katika makhawarij hawamo katika kundi ambalo limesalimika na na moto vile vile hawa mashia ndo kabisa hawatajwi kila muislamu anajua hali yao vile vile kuna masufi na katika masufi miongoni mwao kuna jamaatu tabligh kama alivyotaja Sheikh Abdurrazzaq Afifi rahimahullah kuwa matabligh ni moja katika makundi ya tariqa ya nani ya qadiria ina mkadiria moja katika makundi ya kisufi طيب aliulizwa Sheikh rahimahullah bi maana Sheikh Ibn Baz rahimahullah ahsana Allah ilaik hadith an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi iftiraq al-umam hadithi ya mtume ambayo imezungumzia kugawanyika kwa nyumati qawluhu aliposema mtume sataftariqu ummati ala 73 firqa umma wangu utagawanyika makundi sabini na tatu كلها في النار إلا واحدة ما كنت يوتي متوني isipokuwa موجه فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع وعدم السمع والطاعة هل هاتين الفرقتين تدخل قولي الشيخ ابن باز رحمه الله je jamaa tabligh ambao tuko nao Burundi na yale ambao walikuwa nayo katika shirki na bid'a vile vile jamaatul ikhwani almuslimin au ikhwanu hawa na yale ambao walikuwa nayo katika makundi yao yale na kutoka nje ya twaa ya kiongozi na kutokumtii na kumsikiliza kiongozi je haya makundi mawili yanaingia katika yale makundi sabini na mbili ambayo ni ya motoni ili swali kwa kaulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah kwa yapi majibu ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika hili فأجاب رحمه الله Sheikh Ibn Baz akajibu na kusema tadkhul au tadkhulu fi thintaini wasabiin jamaatu tabligh na jamaatu alikhwani almuslimin makundi haya yanaingia katika ile makundi sabini mbili ya mtuoni man khalafa aqidata ahli sunnah yeyote mwenye kuhalifu na hapa mtie nukta mtie mstari chini hapa tutapazungumzia tena baadaye yeyote mwenye kukhalifu itikadi ya ahli sunna dakhala fi thintain wa sabiin anaingia katika makundi sabina na mbili ya mtoni almuradu biqaulihi ummati makusudio ya kauli ya mtume aliposema umma wangu ai ummatul ijaba ai istajabu lahu wa adhharu ittiba'ahum lahu ummati ambayo umma uliokusudiwa hapa ni ummatu ijaba ni ule umma ambao umemwitikia mtume sallallahu alaihi wasallama wakadhihirisha kuwa wanamfata وأظهروا اتباعهم له makundi yale ambayo kusudiwa hapa au umma ambalo kusudiwa hapa umma wangu utagawanyika makundi sabini na tatu ni ummatul ijaba ni ule umma ambao umemwitikia mtume na ukadhihirisha kuwa unamfuata mtume sallam bila ni makundi yote ambayo anajidhihirisha kwa wenyewe ni waislamu ndo ummatu ijab ndo makusudio ummati katika hadithi leo kuna baadhi ya watu ambao wanakuambia hapa mtume aliposema umma wangu utajigawanya makundi sabini na tatu na manaswara na mayahudi wanaingia humo maana waislamu ndio ile kundi ambalo limesalimika na makundi mengine ya kikria ya, ki, ya kikafiri ndio yamo katika hiyo sabini mbili la hadithi ambayo tumesoma pale imebainisha ime, ime anaanza kataja migawanyiko ya mayahudi akataja migawanyiko ya manaswara mwisho mtume akataja migawanyiko wa huu umma umma uliokusudiwa hapa ni ummatu alijaba wale watu ambao walimuitikia mtume wakadhihirisha kuwa wanamfata mtume bimaana yale makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu ndio alikusudiwa hapa haya makundi sabina mbili sawa kisha akasema 73 firqa ni ya makundi sabini na tatu ambayo yametajwa annajiyatu salimatu allati ittaba'athu wastaqamat ala dinihi kundi ambalo limesalimika na moto ni kundi ambalo limemfata mtume alaihi sallama na likawa na msimamo juu ya dini yake واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام أما يما كنت سبيني نمبيلي mengine miongoni mwao kuna makafiri miongoni mwao kuna waaswi wa, wa miongoni mwao kuna wazushi kwa kuna makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu lakini uhakika wa mambo ni makafiri kutokana bidhaa zao ziliwafikisha mpaka kwenye ukafiri sasa ndugu zangu waislamu hapa ni fasi ambapo natakikana tuweze kuzingatia zaidi kwa hiyo halipomaliza kujibu hivyo Sheikh Ibn Baz faqala sa'il yule muulizaji akasema yani هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين والسبعين je unakusudia kwa haya makundi mawili jamaa tabligh na jamaatu ikhwani almuslimin yanaingia katika ile makundi sabini na mbili ya motoni faajaba na'am shekha akasema ndiyo min dhimni thintain wa sab'in ya makundi mawili haya yanaingia katika ile makundi sabini na mbili walmurji'a vile vile murji'a wanaingia katika makundi mbili eh wa ghayruhum na wengine na na wengine wal khawarij vile vile makhawariji wanaingia katika makhawariji maibadhi wamo katika makhawariji sote tunakubaliana kwa maibadhi ni kundi katika makhawariji pia kundi la makhawariji wote kwa ujumla wanaingia katika ile makundi sabina mbili ya motoni sawa bali anasema wal khawarij ba'd ahli al-ilm yara al khawarij min al-kuffar kharijin baadhi ya wanawazuoni wanaona kwamba khawarij ni makafiri baadhi ya wanawazuoni wanaona kwamba khawarij ni makafiri ndio anasema Sheikh Ibn Baz bali Sheikh Ibn Baz ni katika watu ambao waliokufurisha makhawarij lakini kauli ambayo ni rajih si makafiri ni bughat kwa sababu wako kufurisha makhawarij za mazao kwa akasema lakin dakhilina fi umumi thintaini wasabiin lakini hawa makhawarij au nao makundi mengine yote yanaingia katika makundi sabini na mbili kwa katika hii nukta waislamu nimependa kuizungumzia kwa nini kutoa shaka kuwa hii kauli ya kusema kuwa waislamu wanatengana waislamu sijui hawapendani inasikitisha sana ikiwa kama tutashikamana na kitabu cha Allah ikiwa kama tutashikamana na umoja ambao tumelazimishwa kuwa nao umoja wa kufata yale aliyokuwa nayo mtume na maswahaba tutakuwa kitu kimoja na hili ndio jambo ambalo tunalingania sisi ahlu sunna lakini madam kuna watu ambao bado wako katika jamaa tabligh kuna watu ambao bado ni maibadhi kuna watu ambao bado ni mashia ukitwambia tu, uh, tumetengana au masalafi walifanya wa, wa, wanawatenga watu tutakwatalia tutakuuliza kwani unataka tu, unataka tuwe kitu kimoja aliyakuwa tayari tuko migawanyiko ikiwa kama sisi tutaridhia kukaa nao wale na kuishi nao na kuwa nao pamoja katika mambo yao bimaana tutakuwa tumeridhia mambo yao tutakuwa tumeridhia mambo yao na hila litakikani si kuridhia mambo yao ndiyo maana sisi tunajitenga nao ili warejee katika ule umoja ambao Allah amewazungumzia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shikamaneni na kamba ya Allah nyote kwa pamoja na wala msigawanyiki kwa kamba ya Allah ni kitabu wa sunna kwa ikiwa kama tutashikamana na kamba ya Allah bila shaka migawanyiko itakimbia lakini madam shia angali katika ushia ibadhi angali, angali katika uibadhi sufi bado yuko katika usufi watu wakakaa kimya hawataki kuambia hili ni libaya liacheni ingeni katika hili hapo hakuna umoja hakuna umoja itabaki kuwa migawanyiko milele ndio maana ahlusunnat waljamaa hawapendi kuona waislamu wako katika migawanyiko ndio maana tunazungumza kuwa maibadhi ni kundi potevu shia ni kundi potevu jamaatu tabligh ni kundi potevu watu waachane na utabligh warejee huku cha kushangaza katika watu wale wale ambao walihudhuria hiyo kongamano ambao linazungumzwa sana katika watu waliohudhuria hiyo kongamano kuna watu ambao wanasema kwa kauli zao nimesikia naambiwa na baadhi ya watu kuwa kuna aliyesema kuwa yeye ni jamaatu tabligh damu hata ukimchana damu zake zitakuonyesha kuwa ni jamaatu tabligh kwa tujiunge na mtu kama huyu na ile katika walinganizi bali katika wale wale kuna mtu kabisa anajipiga kifua mimi ni sufi katika wale walikuwa katika ile kongamano mimi ni sufi na masufi ni katika kundi potevu kwa tujiunge nao kuna ambaye anajipiga kifua na kusema mimi ni muibadhi wa Omani anasema mimi ni muibadhi wa Omani kwa tujiunge naye yani maswali ya kujiuliza tujiunge naye Kwa haya yote ni mambo ambayo yanatakikana Muislamu aweze kujiuliza. Kwa sisi tunataka umoja, wallahi. Masalafi tunataka umoja. Ikiwa kama watu tutaacha hizo bid'a tulizokuwa nazo, tukarejea kwenye kitabu na sunna, tukarejea katika njia ya mtume na maswahaba, wallahi ndo jambo ambalo tunalilingania kila siku na kila mtu ni shahidi wa hili isipokuwa yule ambaye ana chuki zake binafsi isipokuwa yule ambaye ana chuki zake binafsi kwa hili swali au jambo hili kama nimelimaliza haitakikani mtu kusikitika kutengwa kwa maibadhi kutengwa kwa mashia kutengwa kwa jamaa tutabligh haitakikani mtu kusikitika bali anatakikana mtu aimize au ajimize azidishe dua tufaulu katika da'wa ya kuwalingania wale watu watoke katika yale ambayo walikuwa nayo ya bid'a waje katika sunna hili ndio likubwa la kufanya watoke katika bid'a walizokuwa nazo waje katika sunna kwa hii nukta tako nimemalizia hapa ili nisirefushi e, ikawa nzito kwa watu kusikiliza kwa hiyo acha niishie hapa katika hili ili tuingie katika nukta zingine insha Allah naam